над висхлим потемнілим будяком, шукаючи свіжу квітку з солодкою краплиною соку в темно-червоній м'якоті. Безтурботний зяблик, нічого на світі не боячись, сів на землю близько зовсім від Івана, глянув на нього без особливого інтересу і взявся дзьобиком перевертати сухе листя. А десь високо-високо в небі гудуть літаки і не розбереш, чиї вони наші чи німецькі. Але Іван Журба точно знає, що наших літаків у синьому, повному золотих сонячних променів небі значно більше. Бомблять вони вороже військо, танки, ненавмання, а маючи на карті позначки, де ці лиховісні сірі з білими хрестами машини поховалися. От днів зотри тому з Новоселівки приходила стара баба. У селі в них довго стояли, мабуть, сотні зодві німецьких танків. Замаскували їх біля стін будинків і у садках, прикрили сітками і торішнім околотом. Підійти б зовсім близько, і то не помітиш, де стоїть машина. А літаки налетіли вночі двома хвилями і бомбили так, ніби знали кожну стоянку. Звичайно, не всі танки знищили, але близько двадцяти спалили, а десятків зотри довелося ремонтувати. Так що, коли раптом уночі знялася дивізія, було в неї, може, трохи більше половини машин, а може, й того не було. Бабі Оляні пощастило. Бомба впала поруч з танком, що притулився до стіни її хати, перекинула машину до гори гусеницями але хату зруйнувала не всю, а тільки одну стіну. До зими ще можна відремонтувати. Та скалка дранки із стіни попала бабі Оляні просто в око. Вона цю величезну скіпку витягла. І спочатку ніби все було добре, а потім почало гноїтися. Допоможіть лікарю. Повіяв західний вітер, теплий, духмяний, напоєний сонячним промінням а Іван несподівано відчув дивний запах Гідкий і гострий. Він знав, звідки цей запах. Жодна подія із старогорського життя не залишається для базару таємницею. Це на далекій околиці в гнилій бальці, з усіх боків обгородженій високим колючим дротом. Гітлерівці палять трупи розстріляних. Їх там багато тисячі, коли не десятки тисяч, замітають сліди, бо, хоча фронт спинився за кілька сотень кілометрів від Старогорська, Шпрингер уже збагнув, що це початок кінця. Сонце стало просто над високою раїною. Дві години минуло. Ніде нічого підозрілого не видно. Отже, підійти до тайника чи ні. А може, той ворог теж лежить непорушно і заклято, як Іван Журба? Чекає, стежить. Ну що ж, перш ніж підійти до духовки, треба обережно оглянути ще раз місцевість, зазирнути в сусідній двір, прислухатися біля живоплоту, де в'ється вже прикрашений світло-жовтими китицями буйний хміль, а може, відкласти до вечора, а тоді в темряві перевірити тайник. Звичайно, і так можна, але дуже не хочеться відкладати. І раптом, наважившись, лейтенант розсунув кущі, підкрався до поваленої стіни, глянув і одразу збагнув у тайнику хтось побував. Блакитно сірий павучок устиг зав'язати тільки одну ниточку на вісті духовки. Озираючись, Іван швидко витяг цеглину, запустив руку в тайник і намацав конверт дістав глянув. Уперше на конверті напис не рукою, а на машинці групі Мадонна. Десь там, мабуть, сидить собі дівчина біля машинки, пише адреси і зовсім не знає доля, скількох людей залежить від слів, надрукованих на аркушику паперу. Хотів одразу розірвати конверта, але не наважувався, що в ньому радість чи горе. Проте саме цієї миті до нього повернувся спокій. Він, мабуть, і справді бачив тінь людини, яка поклала повідомлення в тайник. Значить, хвилюватися нічого. В будиночку на Харківській 11 усе гаразд. Зважив на руці конверт. Потім зубами розірвав цупкий папір, витяг листа, прочитав і остовпів. Рясний піт виступив на чолі а він не помічав того. Погляд прикували кілька коротких, теж на машинці написаних рядків. Знову зайшов за кущі, ліг на те ж саме місце. Земля ще зберегла тепло його тіла, перечитав листа. Ні, з такою новиною. Він не має права баритися жодної миті. Тільки ж чому так багато суперечливих почувань вона викликала? Здавалося б, треба радіти, радіти і тільки радіти, а на серці шкребуть коти. Коли він зайшов до їдальні,